Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyrullah nuawalsam mugia paraanjang Yosua Aragungng milik digampangkan ibadah naku gampang ke usaha cinc jadijalmi anu kasurupan sanes kasurupan kude demit kuang-eang ku juik jarian za tapi cinc kasurupan Qurahmat sarang pitulung Nah Allah subhanahu Wa ta'ala pelalayan u musadayana jadi Jaami an maut amin mening mautzubillah Bismillah Alhamdulillah wasya muala rasulillah Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fa'ida qarrata Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim al ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anikahu sunati paman lam ya'mal bisunati falaisa mini al hadis para bini sepuh sadaya kiai ajengan ustad ustadah santriwan santriwati hormatun simkuring Bapak Camat niwas setapna Bapak dan Ramil Hai Bapak Kapolsek anusami etaG hormatatan simkuring sesepuh ulama tingkat kacamatan Hai Bapak kuwu miwastana sesepuh ulama tingkat desa Hai Bapak ErW Bapak RT Hai tokoh pemuda dan tokoh masyarakat miwasaana hormaatan simkuring Hai Alhamdulillah wasukrullahdinaungikalalayan kodrat irodatna Allah Subhanahu Wa ta'ala Hai simkuring tiasa ditepungken laung mayunan panggung amprokk johok mayunan balang donngan yang aya kajabi simkuring teh paras hubul pisan ninggaldina kalender ayah acara diciburum Hai malah penayagan mah nanyaken sarang Abdi entuk cekeng entuk yang me duit naku aing seorangrang <laughs> nga haha eta kahawosan ngalangkungan HP di Ustad Ayub Kyai Haji Does Ustad Ayub Wayah na sepak tongnya anak wayang bapaknyalirawe cinta waktu na kosong ayo isi mau wayah nawe pekelresan kosong. margi danya itu simkuring sarang ayub teh mudina sinetron mah jin je junjun simkuring jin nau tadi <laughs> bakyul je tuyul bayyu na simkuring tuyul na ayub dina agama Islam cekdalang kresna lan Arjuna pers ngawangun lorok-lor ning tunggal gini gitutunggar rasana dilu sejin ru lire tangka terup jeung keluwih munggu ke ayah beda nangan ayah beda jeung beda duhi Qurantina beda Sakapung jelemakpara Numawi didiye simkuring para Lur Narutus Gunung Palias Narajang alas Inggis Nubrak Pasir Lungkawi Hai ciri sabumi cara sada Jawadah tetung birit nacara nacara na ayaah cara nuka canak di desa nuka Banuntik kampung lkajinjing tipe kemitan SIMkuring pilihih terapuk sarat pemanahan urang die mugia ngahapunten kasihkuring bad ngapun bad para Kiai santri ajengan Ustadz Uustah bilih SIMkuring tijuraliit Dina Elmu tajwi rehek Dina ilmu mantek teluyuk Dina ilmu mantuk loydina nahu saja bakna muga tiasa ngaha puntensimkuring paseh Hai Pujisinerang syukur eta tetap kagungan Allah Sinarrang syukur kagungan Allah orang angeek ti detik ke detik ti menit ke menit ti jam kajam tippoek kapoek ti minggu kam Minggu ti bulan ke bulan ti tahun ke tahun naon buruhna dimana orang angeek puji ay buruhna teh bakkan nypingkenrahhmat disebarkan kejungjunan urang nabi besar Muhammad Shallallahu Alai rata-rata di Na Sun rata-rata orangrangnya ngaken puji sinaran syukur ke Allah sedangken ceharti Alhamdulillah arisadayana puji eta kagunganku tak togo walang tag roh pet gogodogan seana tunggal makhlukna lain hinaun tapi puji won urusaya alam bahasa Sunda naon margina margin nu bakal nga raketken karena rasa man manusia lintang di basa mual aya nu bakal apal karena bahasana lintaknya nepi makan ayuna di pepatahan niku bahasa Arab marukan agama ti Arabmun Allah karena manuk maraban anak na tinggaldina Quran pai papai aya nunyaritakan atauqu yang malaikat orang Arab numawi karena disebut adil atau Allah rek dengng papa lumawi lailahai didinya ketunggalanan nate Allah aning Allah Hai numerek je nudi bere nunulannjeng nuditullungan nudi jadi kenjeng jadi ke An na na-naon lawalaiya di mana panghina di Bismillahmi lahi bi harapna harapjarnga j bener Ky gitui oh, salah be naing minum ruggina jadiai secaradalang Hanpun gebbo teranginang wajib bakkak amplop ipishar katerangan jadi sah-sahanga juwaamu liut sah-sahan n ngajuwa mulikken ayat-ayat kami karena barang mutu sapira maka langgeng di neraka salilahnawi up aya Kyai ngahargaken na ku katerangan anu jadi sah-saha nu ngajuwaamulikken ayat-ayat kami karena barang mutu sapira langgeng di neraka sal mi mud Har panyerranean biismmiilahhilahhi mud ilih harttina nunyarane ta urang nyaranediri kasaha Ka Allah maka modal now modalnyaeta arrahmani Hai nyaahan dedehanwalaasanje punya tanyaahan de dehan ulasan asihhati nggak dengkek alhamdulillah oh, Bismillahirromani Alhamdulillahrah mana barangnak tete urangnya ah barang bere kau batur tulu batur temulang tarima kau urang cekurang tadihe dipiika ahing ke mana kainngulang ta mana arrahmanrohimdiri nukat temta atom jadi raja dipo akhirlaupun gitu sabab ka itu na Malik yami nurajaan dipo syhat n nurajaan tebok di terminal kuningan atau terminal Bandung Hai tukang becak muanawaan KB taksi Muanawaran sababja da mandi Hai tak hasil Ti arrahhman Nirohim hasil tinnyahan dedekan waasan asihan nepi kamu mulus di awal lebihpi ke akhir Anjen tehpakah di papagurua rupakan nikmatan dikensa ditukang diharpidadari Hai tapi saya balik nah lamun gagal Di arrohman Irohim lain di papa sihati dipengbe kartos kudu nyiikiuh tidak teoriji eh, model aan nu diluhur tepal linter teoriungkul nga sebelah linter teori lumata negara lamun dipimpin kuje lemanu pintercilaka punya sabab elmu ngancidina otakmun otak keancikan elmu kurangrang bakal pinter ge pinter bakal enteng enteng usaha na loba hasil na ngan gede dosaon sabab sabab nu pinter mah usaha bodoh pinter agama hukum konstitusi kabeh pinter ungkul Dina teori Di agama pun gitu De loba tipu daya sesuna Di agama teh diurang doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris Haiksiang eh, atau cedasangkan etap pinter deh lempeng barenganku iman imanik ati atiansiikan iman orang bakal bener Gu bener bakal enteng enteng ibadah na loba amalna jadi ayaah na elmu je iman teker ngadalian hawa naf nafsu akal jeng elingan akal jeng elingan kansikan nafsu kurang bakal salahgue salah bakal enteng enteng cilaka lobaha bakal tegak nggak halalpun karena saya berupa cara membatak siukuri di politikbri abrigan naon jadi asup kena lingkaran setan kan Batur mah demo ngaruksak anarkis kurang mengomong na ulah sabab naon sebab kedaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat bebas mengemukakan pendapat Sebab naon republik re itu kembali publik itu umum dari rakyat oleh rakyat untuk ay dipakai kabangharan maraneh nah si goblok teh mudah-mudahan kalau teh mudah-mudahan doa nurullung baru melaksukan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan bu <laughs> pada doa teh nggak butuhkan gawe doaan yakni mak men tapi pengabdian dijawab kupatiah memewa iya karenaya karena bunu pengabdian lela atauju gaji kulit bangettu gitu licik men Allah nurullung eh pengabdian di lulili tete licik teh man pawala ciiku watu du jadi manlatsaka singsa orang Jeleman licik pahuwala ciiku maka perlu dilicikan Dei watu plika duburuhu jeng lemun terbenang dilicikan tajong kebokongu-pirutete hadis lain Quran lain riwayat Pakhrowi camppe ngurak sabab detentional Surriyakali bar Gun ketenamahan umur 5 menit lu mauwimi palaipan yang umur pek sus Sur ada timiti nyari lebih kas sore susrian ulahun punyanyiiki agama tinggali dinas siki jero Siki aya naon Hai ayam mataho bisanya jadi siki nunaon siki nukumaha jadi Hai nukolot nuora dah tak diurang medoktrinasi prahmatis ya Assalamualaikum jadi Puten to Kensalamualaikum Buki Salamualaikum padahal doa malah wajib terjawab nang anjirjir Hai jadi bejaan He dismut detik itu maksautan hayang jadi pejabat disutan kuomongan kuring dekmelaanrayaat dek neken aspirasirayaat padagus gekmahlah itu teh Bongan saha bongan bangkong kaca te dimaniken bongan hirup bara rohong pas ini te dijadken Bangkongdikngkorong kujang kacai ngajingjing cemeti bongan hirup lobang bokong ditukang karena janji itu bisa nepati Kenapa saya powa bakapa kuning bakal eh, moddar? punya sabab di hadapan Allah Mas rekep dengdeng papaon SBY di mana maut dagang ke kau pasar ayameli hargagaan mana jeung bangketteri laut dipakai sombong kepangkatan tuh panti lu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkattan anu dipihuga eta kaeh helas tu pai dana tanpa hiruk dibarennganku kaimanan jeng katakoan kanu kawasa <laughs> pasararan innalilahi untuk inilahha untuk inilahku lam beda mode Alhamdulillahi bisismlahhi tuh inilahi innalilahhi mabuk makan gahe itu teh punya pangurus teh Roman Rohim Jabar Kohar Mallik Kudus slattip bumi Ca angin serengrengan kepengurusan tayatan nurura macasholayat sholawat la alilkiif ripat tuduh karena kecap kagungan pascana ah, liur Pakap punyaan arrahman Allaharrah Allah ibu beok ngaji bahasa Sundawe Ariarrahman Allah mung Allah sanes arromantah gitu li liurtah Ari agamah lain tur liur punyabatnya tauhi debatarrahman teh Allah mung Allah sanarroman nanyaon cepil malemna bahasa Sunda eh, cepilbu ayali Abdi aya ngomong bahasa Sunto Santo celi teengaran namun ibu airun Roken di mana ibu janela ibu pantau ibu WC ibu waktu itu na tadi imah teh pinuh hu-paru pann kasok-kaso pentingngtingng dipapai diwakilan kuim tak Allah tenga wakilan pisah Kekjennengan Lailah eh, lior tetayana tah gitu <laughs> minum kartawan jadi Roman Rohimu kepengurusan anak teteh uh pemite ayat punyami Allahu tuduh karena kecap kagungan Allahu akbar Allah nu kagungan kaagan Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kai Allah teh cahaya una pakai kagungan Allah teh cahaya eke akibat na kumaha mikir pook dumeh Allah teh cahaya jadi dikir oke okay? la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha buri nyai tah panggih jeung Allah nah aing geus tidak goreng burinya nyai gitu <laughs> tapi ulah salah daknya berai berai berai tanda-tanda keagungan Allah bakal katingali ku ibu Hirum bisa hirup mana pejitna kumaha pejitna eta tanah-tanah keagungan sahabu Hek, eh, bakar kapapai oke okay. ke? Numawi tong bohong ibu Imalah haola jadi nekad Hartina teh punya ngabo batur jadi terorislararas hal Islamangsalama muslimun nabianiway di hari umat Islam teh anus syok saling salamet kenjeng papada batur na uli sana je kule uruslak diri sorangan toko kamikiran batu punya fadahta Quran na bilroj tugas debu maca perintah saatca maca Quran tepek salingungken hewa hela awak maneh Ka Allah tina pirang pirang godaan setan nudi jadi we kecap atau jadi kalimah azubillah Mini teh asatina kecap naon marginna marginna hakat wa ilal ini jadi harakat nawa tukerkenkana pasaropa maka suruh udduakdiru ke dewasaan jadi dewasaan punya dewasa el muna dewasa jiwana dewasa segar ruana Hai malah begitu ke jeroken tahu sekedih kejeroken sanggup mikirna mua Hai Abdinyalin lindung Ka Allahtina pirang pirang godaan setan nudi lanateta ci tahunas jadi cap Adam keengaja pepang para malaikat sujud tak Adam berat syaria sujud ke Adam para malaikat ayah hiji nunte hujan malaikat punya iblis papan gelar malaikat nu hiji itu sujud ditegor abla na bedegoong itu jadi kuriing nanyaun Ariuna dilak Hai setan kayak yang sah punya ulah mitos dianggapnya teh dunia pantasi sinetron sinetron si Elisa disiksanwel padahal dunia pantasi itu dianggapnya teh lamunantulul amal panjang lamunan atas <laughs> pengalamun terus ulah nuduh kan jauh ulah nyawang kananggang caket gera ratan nu deket gera desan mua jauhtina wujud mual Anggang tina awak aya naon Jng ayah sahdina wujud urang gerak pra gera pangihan cirik nasa tangtung diri manopa nafsa singman di mananyagustina bakalga rasa bodoh hirukna lain bodoh tuh bisa maca jenulis tapi te umaku punya daya naoge bikudrotila biirodatila binlah bipadlah bionlah bihikmatilah bi mujizatilah wabirahmatika ya arama tuh bi mana di arah rakupang bener nu ego aku dalil waktu hari takr ke emot pala ituangte intah ibu ba teh harita teker ayat di alam kalangngan nikmat kita ingat haha <laughs> langgeng alam bakkak baru tunjunya barang ibu uninglam alamnut selangselang alam Nirwana alam asal kue panjang negara tunnjung sampurna alamnut selang-selanglanglangkulangang puting Haiince kurang sunnah Muncang labu kapu Muncek pal sapah Yunani kuno X nih bahasa Arab makanncema kembali keleb kembali karena Quran jeung sunnahohtah gituyo <laughs> dang-kadang salat dikeruyuh tapi dijabah doa tuh seger gitu naon penyakit nanya dewasa ke jelas orang papai tugas salatku ma Akimu salat adegen salat gitu kurang syariatkunya batu rumah tunggungedengedegen Tower Tower diadeken ibu kahungan putra di Jakarta cukup mencet nomor Nyayi Cager di Jakarta di Jakarta bawa demoang demo <laughs> tadi Ustad Ay punyarita ke negatif na positif na nu deket jauh de nu hesek di gampang kuana salatku ayana diadegken nahna ngade tapi HP itunyamtara de ngaji ibu keajengan ka Kyai tete pewi se nabi Hai tenyambung keapa asep perahaaantara eh, jakat Hai tenyambung keapa asepak digadekenma salat ngaga deken salat ga ga deken ibadah karenaapa nggak butuh Hai hexiah ngagilisir ke manehna ya Allah da abdi mah banyol di <laughs> Ciberem <laughs> di Kalur Agung sanaya kanaraan bohlam ya Allah duh was nuheuh we pinter maca Quran teh tapi teu nyaho hartina <laughs> ya Allah di bad kalur Agung itu pi hujanan pika menung gitu ya Allah Abdi Syca napi kalur Agung maulah Wah diturunkan ya Allah Faihahjuh Balikan percaya ada karena doa ini eh. tenengku percaya mana tenen Hai perba Kiara doma go bu habinya lindung Ka Allah tina pirang-pirang godaan sayatanu di lakna Udin dagang bonteng tanah gue emutan ibu saat tanu dagang bonteng teh Udin tuh punya nah jalan ceritatra teh <laughs> Udin dagang bonteng tak unggul na sastra Udin dagang bonteng praai kepala ibu tejo keemppok jelemak ngarana Udin ke dagang ewon melik kau Udin Shakilo seatanmelilik punya ewon kilo dirujak dikan ewon ngahakan rujak bonteng ewon nyeri boten muntber alatan rujak bonnyalah Udin hmm, Udin kartos setan iblis dipasihan modaku Allah kegah godak manusia naon kidib Kidmanadah Yadmanadah Ya nafsukna amarah lo Shaah Muhammad hadrik Jail Kanya I panas dudupa kerumpakpat simuat ug Riak takabur nyaci maki siksik melik tekapan tepayaan cap jahe untukut kasihran merekahesek Hai hak sahhaah Hai Hakim Ari ibu manusia Hai kagungan hak hak manusia tiitu nas sidik tablet amanah pato nafsunakmut mainah roadnamutmainah rodiahah mardiah kamilah hadir nanyahan dedehan olasan asihan dan setangoda Kabu nawi sirik pidik ngewaan ku ibu dicapluk jadi sah dilanna teh Ustad Ustad Ten lamun tengah beting Wow Quran tamat Ustadd Aub gimanaha <laughs> Hai ah. terus muter inget Hai mudi lanat Hai setan padahal setan tenyanak laknat kagungan ah Allah kangek naon daka itu na Ila ay setan ngagoda nah Ibu atas nama sah Ya Allah Abrek ngagoda anak putuh Adam jadi atas nama sah ngagoda teh de kuatku maha Anj atas nama Allah setan iblis dan angin ka jalma anu iman amalsholeh kejen Abdi mamputos ta tak jauh kalau yatina pirang-pirang godaan setan godaan anu ngalantarankan dina jauhan tak tak pikiran dewasa de Pak aya aturan punya <laughs> sini ini tipikan jerit atuh tahun gitu atuh Hasan <laughs> naon awas gadisjerit lain kaget kaget naonogaan si jadi gede gitu <laughs> goblok lain gede ni lep gitukenni hahahaha jadi tilu atau pu na gunuk <laughs> aduh sini ini nyasa isuk-kiisuk kalau akar uri akal ja Wah dipang godkun aya <laughs> di man bingu e di Jaba punya Allah ta taksimkuring mung dakwah teh gitu ra dakwah Wah silaka rugi yangg pernah ya ganti mananya tuh <laughs> motong ah, sayng gitu pasep bayar 20 juta mo 20 juta tilupul pasep mo punya 40mak Kasebra beber layar tarik Jakkar parahu maju ke tengah lautan anjin bakal ngambang di sagara rumah tangga parahun ditunggangan ku hidup doan ulah rapoh lah rapuh lahrifukanggurcing repeh je rapihmun cair jadi salewi mund darat jadi salebak sepapahit sama manis sabab jajengsa tanggung jawab ngamilik Riki nu jauhcunuk nu anggang datang nu caket gerakak koreh mau wadahyakinah warohmah pahan tiak nepi Ka pakrek itu amin mudah-mudahan doa nabi tadi gelisnya hidupab doaan tapi ulah lali sahur Bapak Ayub tadi Kak Ibu Sinarankarama doa pentak doa anak dugi kaspanpan Ibu Ra maka kunya ah. pemungkaseta Tenis nupanghirminangka auna mudah-mudahan baik atau urang sedayana Oke Bapak hajat nacingkagenttos Qurahmat pitulung Allah tilas ibadah nyata nikah ke putraputrina atau urang sedayana hikmahnak tiasa patepang Kyte silaturahim jadi menyangken umur je ngalobaken diji aya doa yanya doa kalau jadi hak didinya domirna karena hat jadi bagjak pisan Kerjallma angus sga bersihken hatna Amin ya Allah ya robba sakit tisim kuriing wabil taupik Wal Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh